Արևիկ բուժմիավորման երթաբանության կաբինետի դիմաց սովորաբար հերթեր չեն լինում։ Հիվանդանոցը համապատասխան մասնագետ չունի։ Հերթերը գոյանում են 2 ամիսը 1 անգամ, երբ Երևանից մասնագետների թիմ է գալիս Արցախ։ 1.5 տարվա ընթացքում արդեն հասցրել են զննել երթաբանական խնդիրներ ունեցող երեխաների մեծ մասին, ասում է Արաբկիր բժշկական համալիրի երթաբանության եւ էպիլեպտոլոգիայի ծառայության ղեկավար Բիայնա Սուխուդյանը։ Խնդիրները շատ են, երեխաները տարբեր նյարդաբանական հիվանդություններով, բայց ի ուրախություն մեզ պետք է ասել, որ գրեթե մեծ մասին մենք արդեն մեր նյարդաբանների թմով զննել ենք, ախտորոշել ենք եւ արդեն ավելի շատ առնչվում ենք կրկնակի այցերի հետ։ Այսինքն դինամիկ հսկողություն ենք սահմանում երեխաներին։ Նախորդ աշխատանքային խումբը, որը մայիսին Հնգորի այցով էր Արցախում, զննել է մոտ 307 բուժառուի։ Նյարդաբանի խոսքով Արցախում նմանօրինակ հիվանդներն ավելի հաճախ են հետազոտվում, քան Հայաստանում։ Այս հնարավորությունը ստեղծում է հենց բժիշկների բարբերական այցելությունները։ Բայց այս անգամ միայն բժշկական խորհրդատվությունների եւ հետազոտությունների համար չեն Արցախում, ասում է։ Այս անգամ մեր այցը ավելի շատ նվիրված էր վիդեոյի ապարատի ինստալացիային։ Հպարտությամբ պետք է նշեմ, որ այս ապարատից Երևանում հաշված տեղեր կան, ընդ որում միայն մայրաքաղաքում։ Բարձր մակարդակի հետազոտությունների իրականացում, գլխուղեղի բջիջների էլեկտրական ակտիվության գրանցման հետ զուգահեռ կատարվում է նաև տեսա ձայնագրություն, որը երեխաների խմբում շատ մեծ արժեք ունի եւ շատ ավելի բարձր որակյա դարձնում հետազոտությունը։ Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա կամ էլեկտրաուղեղագրություն գլխուղեղի էլեկտրական ակտիվությունը չափող սարքը այսուհետ հնարավորություն է տալու Ստեփանակերտում հետազոտել էպիլեպսիկ կամ քնի խանգարումներ ունեցող երեխաներին։ Հետազոտության արդյունքները եւ հետագա բուժումը իրականացվելու է Երևանում։ Սարքի արկայությունը ավելի արդյունավետ է դարձնում բուժման ընթացքը, ասում է Բիայնա Սուխուդյանը։ Սարքը ձեռք է բերվել համառ ջանքերի եւ աջակիցների շնորհիվ։ Ապարատը ձեռք է բերվել համատեղ ջանքերով, արագ կիրուրգական կենտրոնի եւ Ցյուրիխի մանկական համալսարանական կլինիկայի հայ շվեյցարական համագործակցության ծրագրի եւ հայ օգնության ֆոնդի ֆինանսական աջակցությամբ ինքը բավական թանկ սարքավորում է եւ Արաբկիր ֆոնդը օգնելա որպիսի մենք անխոչնդոտ ստանանք այդ ապարատը եւ հասնենք մինչեւ Ստեփանակերտ Նոր սարքավորումը ճիշտ օգտագործելու համար հայօգնության ֆոնդի օգնությամբ Արաբկիր բժշկական կենտրոնում մեկշաբաթյա դասընթացներ են կազմակերպվել։ Նախապատրաստվել է համապատասխան մասնագետը, ով մեր զրույցի ամբողջ ընթացքում կատարում էր համապատասխան չափումները։ Բժշկի խոսքով այժմ Հայաստանում վերապատրաստում է անցնում երիտասարդ մասնագետ, որը երկու տարուց կվերադառնա Արցախ, մասնակիորեն լուծելով մանկական նյարդաբանի պակասի խնդիրը։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։